Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Pensamos em Brasil, pensamos em samba. como brasileña, la generalización samba, caipirinha y fiesta como imagen de Brasil no me convence, sabiendo y viviendo una cultura tan compleja e inmensa como el país continental mismo. Pero tampoco me disgusta, una vez que el samba trae en su esencia un mestizaje y una historia que sí podría representar tanto de la historia de ese país. Pero hablemos de un samba baiano, carioca, nordestino, negro, blanco, colorido, que ultrapasa barreras de color, de raza y clase social Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Urugunda onde vai? Urugunda onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Urugunda onde vai? Urugunda onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. E chora, chora. El samba nace en Bahía de una mistura negra esclava con la cultura y ritmos de Europa, y de ahí no para de crecer, ganar matices y colores de cada cultura con la que se cruza. De las casas de las chías o vovós, de fiestas donde los ritmos y las manifestaciones se mezclan entre bailes, cachazas y música, el samba va ganando el mundo entero. Enseña el carnaval, la alegría, pero también la tristeza, cantada de forma poética y con una cara feliz, enseña favelas, pobreza, a través de ritmos más ricos que cualquier bien material. Canta la vida cotidiana, la imaginación de una gente que vive con nada y se alegra con poco. Del sendero de tantas producciones y creaciones que no llegamos a acceder, quedamos aquí con lo que fue considerado el primer samba grabado en la historia en 1917, Pelo Telefone, una música de Mauro de Almeida y Donga, pero ahora en una interpretación reciente de Martinho da Vila. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. <laughs> É assim que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás pra nunca mais fazer isso. Roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço do nosso amor. Senhor, Senhor, porque este samba Senhor, é de arrepiar. Põe perna bamba, mas faz gozar. O peru me disse se o morcego visse não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me disse. Mas o peru me disse se o morcego visse não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me disse. bandoneão. Senhor, senhor. De coração. Senhor, senhor. Porque este samba senhor, é de arrepiar. Põe perna bamba, mas faz gozar.